Kada Allah subhanahu wa ta'ala počne neki kuranski ajet يا يتما يا أيها الذين آمنوا kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala odmah se pripremi da čuješ šta to Allah subhanahu wa ta'ala naređuje ili zabranjuje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ayuha alladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa kuduha الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون kaže Allah subhanahu wa ta'ala ovi koji vjerujete čuvajte zaštitite sebe i svoje porodice vatre čije će gorivo biti ljudi i kameni na njoj su meleki Pa je Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ilahom si dar. Oni su bez imalo milosti i jako su jaki. Oni nisu nepokloni svome gospodaru i pokorno izrašavaju sve što im se naredi. Sinje na braću, ovaj plemeniti ajet u njemu lezi velika pouka i poruka. Allah subhanahu wa ta'ala upozorava, naređuje nam ku anfuseku, čuvajte sebe. Jer ova riječ ku, što znači čuvajte, od istog je korijena kao riječ takva. A takva je ta, en teža ne bejne ke vadejna azabila ili da napraviš između sebe, između Allahove kazne zaštitu. Takvu zaštitu, بفعل أوامره وترك نواهيه da radi ono što je on naredio i da se kloni s onoga što je on subhanahu wa ta'ala zabranio. To je takvalu, to je bogobojaznost, to je ono što nam Allah naređuje u ovome ajetu. Da čuvamo sebe od džehennemske vatre, da čuvamo svoju porodicu. Cijenjena braći, džehennemska vatra nije kola vatra. Ova u ovu vatru koju mi vidimo je samo jedan mali dio od džehennemske vatre. Ovo ovdje vatru potpadujemo sa drvima, sa šumorom i tako dalje. A ona samo vatra, njeno gorivo, njena pohvala, bit će ljudska tijela. I to ne mrtva, nego živa. Biće ljudsko meso, ljudska koža, ljudske kosti, ljudski loj i sve ono što bude iz njega izlazilo. Pa će čovjek biti pretvoren, pa će biti pretvoren uglje, a mu nije tu kraj. Samo sreće da mu je tu kraj, nego nema kraja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, neće ni umrijeti, neće ni živjeti. Nego će biti u takvom očaju, Priželjkiva će smrti, a smrti nema. Priželjkiva će spasa, a spasa nema nikuda. Cijenjena braćo, čuvajmo sami sebe. Od ove svijesti Allahove svijesti. Čuvajmo svoje porodice. Ima li iko od nas da bi volio vidjeti svoga baba u tehedensko vatri? Da bi volio vidjeti svoga brata, svoju sestru, svoju ženu, svoje djete, svoju majku, da vidi kako se pače i muče, ne mogu ni živjeti ni mreći, vrište i kukaju, a nema ni otkuda pomoć. Ja znam da to niko razuma ne može poželjeti. I onda, šta nam ostaje? Ostaje nam da se čuvamo svega toga. Da to kod smo u mogućnosti čuvamo svoje porodice. Tako kaže Allah, on je rovjetnik sallallahu alaihi wa sallam. Kullukum ra'in wa kullukum et'ulu na ra'idati. Svi ste vi pasiri i svi ćete biti odgovorni za svoje sada. Ne samo to, da, da nam je lijepo i mu tehan da čuvamo svoje porodice, nego nam je to obaveza za koju ćemo biti pitani. Ako zbog nas je propust, propusta, ako zbog neke nemarnosti neko upadne od naših blizni u džehennemsku vatru, mi ćemo biti odgovorni, mi ćemo biti pitani kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Čini na vratu, stvar je, stvar je jako ozina. Ovaj život je kratak, stvari često puta izmišu kontroli. Vidimo djece dok su mala, možemo ih kontrolisati, možemo ih upućivati, možemo ih zabranjivati, možemo naređivati. A sutra, kad porastu, neće nas više slušati. Sutra kad porastu, možemo li, možemo li to utisati na njih? Često puta ne možemo. Zbog tega, zbog tega, kad su bili mali, nismo odradili svoj posao kako valja. Nismo ih vaspitavali onako kako je zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik. Cijenjena vreto, Allah subhanahu wa ta'ala dalje kaže u ovome ajetu, opisujući meleke, koji suveju u džehennem, koji suveju u džehennem, da su jako žestoki. Kaže Abdullah ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala nije njima molilosti stvorio njima u tim melekima. To su veliki bez trunka milosti. Prema neprijateljima Allahovi i Allahove vjeri, prema stanovnicima Žehenema. Pa kaže, kad neko od njih pokuša da izađe iz Žehenema, oni ih udare tako da veće 70 godina kroz Žehenemske, kroz Žehenemske pro, pro, pro, pro, pro, pro, prostore. 70 godina. Bilo su ti da, jasno su, znači, jaki. Oni nisu neko ko ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ono se ni naredi izvršavaju. To je osobina. I to je prijetnja. A na kraju, hoće Allah subhanahu wa ta'ala završava sa ajetom. Ja i hrvine kjeferu, la ta'teziru njemu, inne ma tu zemne ma kusu ta'melu. Oni koji ne vjerujete, ne možete se do nas opravdavati dobili ste ono što ste zaslužili. Ta vatra, ti mereki, ta žestina, taj žahene, ta patnja, to ste zaslužili na ovaj dunjalu. Cijenjena vraćo, moramo uložiti sve napore. Moramo uložiti sav trud. Da sačuvamo sebe i svoje porodice. A kako ćemo to raditi? To je glavno pitanje. Ovo je problem A kako ga riješiti? Prva stvar jeste dova Allahu subhanahu wa ta'ala. Dova, iskrena dova Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je Allah taj koji upućuje na pravi put. Mi možemo čovjeku pokazati put, ovu narodi. A njegovo srce može upućiti samo Allah subhanahu wa ta'ala. On je gospodar svih srca. Sva srca su između njegova dva prsta on bi okreće kako on hoće. Dobimo Allah subhanahu wa ta'ala, prvo za nas, pa onda za tvoju djecu, za tvoje žene, za tvoje roditelje. Nemojmo ih zaboraviti u dolama. Iskrenim dolama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa uplakani očima. Zamoli Allah subhanahu wa ta'ala da upoli ti svoga baba, svoju majku, svoga sina, svoga brata, svoju sestru, svoje najbliže. Zamoli Allaha, a Allah neće očiti tu tvoju dovu, dovu, ako bude iskrena, ako bude sa svim surovima. A Allah opet najbolje zna ko je za upute, a ko nije. To je prva stvar. Druga stvar čini na vratu. Jeste da učimo ceo ti. Osnovu svih osnova. Da podučavamo sve djeci teologiju. Da ih podučavamo islamu. To je praksa svih vjerovjesnika. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o osa biha Ibrahimu benihi o Jakub. I Allah je, ovaj, i o osa biha Ibrahimu. I Ibrahim je oporučio svojim sinovima i Jakub. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله استطاع لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون الله لم يزر رجل i ne možete umirati osim kao muslimani. Ne možete umirati kao muslimani. To je oporuka i savjet bio ovih dvojice vjerovjetnika. To je oporuka i savjet Lukmana svome sinu. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم kada je Lukma rekao svome sinu, savjetujući ga, o sine, ne čini širk Allahu. Ne moj činiti širk Allahu. Zaista je širk najveći nepravda. Zaista je širk najveći zulut. To su pravi roditelji. Uče djecu od mali nogu, ja zmeje, o sinci su moj. Od mali nogu uče djecu. Tevhidu Allahu subhanahu wa ta'ala Bilo koje vrsti tevhida. Tevhid rubu bije. Tevhid rubu ovohije. Ili tevhid esmaju o sifat. Tevhid Allahovih imena i njegovih karosevih svojstava. To je osobina pravi, pravi roditelja. Oni koji žele haj svojoj djeci. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala još وإبراهيم عليه السلام أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وصار في يعقوب كذا قال لي أن كنتم شهداء إذ حدث يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كذا ni se bili, niste bili kada je Allah Jakub oboručivao svojim sinovima. Kada im je pisao O sinovi moji, šta ćete poslije mene obožavati? Kažu, obožavat ćemo tvoga Boga i Boga tvojih predaka i Brahima, Ismaila i Ishaka. Jednog Allaha i mi smo njemu predani, mi smo njemu muslimani. Sljedeća stvar cijenje na braću. Sljedeća stvar koja mi imalo ne zaostaje za ovim prethodnim koje smo spomenuli. Za svoju djecu učimo sobstvenim primjerom da im pokažemo kako se živi islam, kako ti treba biti jedan musliman, kako se kloni zabrana, kako se rade Allahove, odredi Allahove naredbe. Kudve, lijes primjer, to je glavna stvar. Ako čovjek svojme djetetu zabranjuje, na primjer, pušenje, a sam to radi, šta će od tog djete od njega naučiti? Šta će od njega se okoristiti? ne nego će ga sutra možda vidjeti, iako on to prezire, vidjeti ga kako se truje, vidjeti ga kako uništava svoj život malo pomalo. A on sam, i kada je bio mali, i kada je odrasto, trojio ga je, htio on to ili ne htio. Kakvi su ti roditelji? Ako naređuje svoje sinu nema, budi prvi koji će ga obaljati. Ako naređuje svoj budi prvi koji će ga praktikovati. Ako mu ne reći da uči Allah, ono se pavljamo od Allah vjeru, budi prvi koji će je učiti. Jer svaki otac, svaki otac je uzor svome djetetu, baš dok je malo, dok ne vidi kakav je njegov babo, pa kad vidi da je njegov babo obični propalica ili lupen, onda nema tu, onda ga više ne gleda, traži bolje, traži heroje, traži traži svoje uzore u filmovima i na drugim mjestima. Ne smijemo to dozvoliti. Ne smijemo propustiti te šanse. Jedna stvar što ćemo sebe i sačuvati od harama, što ćemo biti od onih koji su upućeni in za Allahu dala, što ćemo sebe i sačuvati džehennemske vatre, sačuvat ćemo i svoju porodicu, sačuvat ćemo svoju djecu. Budi prvi koji će biti u mesiru. Budi prvi koji čini hajr ljudima, pa će i ta djeca naučiti od tebe. Sljedeća stvar čini na vrati jeste da moramo našu djecu učiti, učiti plemenitom ahlaku. Da ih moramo učiti svim lijetnim osobinama jednog čovjeka. Da budu iskreni, da budu pravedni, da budu, da govore samo istinu, da se ne služe lažima, da ne, ne varaju, da budu plemeniti, da budu hrabri, da se ne boje ta guta i kafira, nego da se boje samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da učimo svoju djecu svim plemenitim osobinama. To je jako važna stvar. Da ih učimo da voje druge muslimane, da preziru i mrze nevjerike, da vole islam i iman, da mrze nevjerstvo. Moramo ih učiti tome. To su stvari jako važne. Iako dijete kao malo stekne tekne osobine, onda će ih Isra Allah u tela cijeli život nositi. Onda će ih cijeli život praktikovati u svome, u svome životu. Sljedeća stvar jeste sinje na vratu. Da moramo učiti, da moramo podučavati naše žene, naše čijete, naše majke. Ne smijemo njih zaboraviti. I one su naše porodice. I, nije, i njih je naređa ova da čuvamo. I one će bi, i za njih ćemo odgovarati na sudnjem danu. Ako pogledamo, nažalost, kakva je danas situacija, vidjet ćemo da glavnom ljudi slijede svoje žene, i da su poprimili njihove osobine, osobine ogovaranja, osobine prenosenja tuđih vijeti, osobine skraćenja, osobine neodlaska u mesi, osobine koje, koje su samo karakteristične za žene. Vidjet ćemo da su nekada žene bile na vjeri svojih muževa, a danas su muđeri na vjeri svojih žena. Gdje su pravi muštarci? Gdje su ljudi koji će zati da ospitavaju svoje žene? Evo i džanu kao vamunja, ali ni ta. Ljudi su oni koji ispravljaju svoje žene. Kao vamun, oni koji ih upravljaju. Ljudi su odgovorni za svoje žene. A neće žene biti odgovorne za svoje ljude, za svoje muževe. Neće žene biti pisane, nego će muževi biti pisane. Zato što su oni ti koji trebaju vas pitavati. Danas vidim čovjeka, druži se sa onom braćom, sa, kojom, sa tim hanumama se druži njegova žena a za posle na druge. Iako bi on možda više volio sa tima drugima, ali žena je ta koja diktira. Žena je ta koja je glavna u svojoj porodici. Žene su te koje diktiraju tempo islama u svu kućama. Pa ako su one dobre, ako su one jake u vjeri, vidiš ti što vjeka i on je dobar i on je jak. Ako su one slabe, i on pokuta. Činjena, brate, ono sam malo prije pomenuo. Osobina žena jeste da žive u kućama, da najviše vremena provode u svojim kućama, da ne izlaze oči zbog potreba veliki. Da nas žene idu i ne pitaju. Čak je ženi namaz u kući bolji nego u mesiru. Ako čovjek ima u mesiru 25 do 20, od 25 do 27 puta nagradu, žena tu hađa ima u svojoj kući. A ne obrnuto. Danas žene idu po cijela, idu po drcova, a muštajci ostaju klanjaju kućama. Da Allah subhanahu wa ta'ala popravi naše stanje. Cijenjena braćo, jedna jako važna stvar, kada su u pitanju i mi i naše porodice, jeste da budemo ljudine, da budemo erigal, tako Allah smana u ta'ala naziva. Erigal kao amune, ljudi, ljudine, oni su ti koji predaju svoje žene. A žene vole takve ljude. Žena voli da ima čovjeka pored sebe ljudinu. Koji će biti zaštita, koji će je ispravljati, koji će je popravljati. Ne voli da ima nekog nakonju, Ne voli da ima nekoga ko ni sebi ne može pomoći, a kamo li njoj. Sve da pored sebe hoće da ima čovjeka. I ako bude tako, insa Allahu ta'ala, bit će hajra u cijeloj, u cijeloj porodici. Sine, ja braću, sljedeća stvar, jako važna jeste, da gledamo sa kim se družimo, sa kim se druže naša djeca, sa kim se druže naše žene, To je jako bitna stvar. Kaže poslani sallallahu alaihi wa sallam Al-ma'u ala dini a khalili Čovjek je na dinu, na djeli svoga istinog prijatelja. Pa vidite sa kim se ko druži. Znači, sa kim se družimo mi. Jesu to dobri, pobožni. Jesu to iskreni. Jesu to on karakterni ljudi. Jesu li žene sa kojima se druže naše žene takve. Ili idu po sjenima. Idu na mjesta. Idu na mjesta gdje se kupljaju novotarke, gdje im one drže krekove, gdje im one upravljaju, gdje im su one vode glavnu riječ. Da vidimo na čije, na čije, na čije smo mi vjeri, da li smo na vjeri onih dobrih, pomoćnih učeni, ili smo na vjeri onih pokvarenjaka i novotara. Čini na vratu, da vidimo sa kim se druže naša djeca. Da vidimo sa kim se druže naši sinovi, naše čijete. Često puta njima prave društvo. Ako ne, pasići iz mahale, onda sigurno pasići kjafir i mušići i ostali ovoj preko televizije, preko interneta, preko ostalih sredstava i medija. Pa vidi svoje sinu, najveći uzor je Spiderman ili Batman ili samo neki kjafir ili mušić. Cijetama su uzor različite cijelačice i kračice, rostije. A dvoje im vaspitavamo da im budu uzori. A shvali Allahovo poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Hvali ibn Ibrahim, Musab ibn Umeir i ostali, i ostali dobri, dobri ashabi sa kojima je Allah zadovoljan i koji su bili sa Allahom zadovoljni. Da u našim cijestama, našim ženama budu uzor majke vjernika, Aisha, Fatima, da im budu uzor ostale hadice, Safija Bintu Abdul Mutalib i ostale. Nažalost, ne znamo ih ni nabrojati, a kamo je da poznajemo njih i njihov život. Cijen je na vratu, čuvajmo sebe i naše porodice, žehenemske vatre, cijen se gorivo, biti ljudi i kamenje. da nas Allah subhanahu wa ta'ala nije sačuva, da sačuva naše porodice, da sačuva one za koje ćemo biti odgovorni. Takulu kao li haga, وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ama bad. Cijenjena braćo, pametan čovjek je onaj koji gleda u svoju budućnost, daleko. Koji ne živi od danas do sutra, nego gleda i planira sebe i svoju budućnost. Ali ne budućnost u narednih godinu dvije, nego budućnost na onome dunjaluku, kada bude vječnost, kada se bude predjeljivalo, hoćemo li uprneti ili ćemo ne daj Bož u džehenem. Da gledamo svi u nas je i da na osnovu svoje, svojih planova za budućnost odredimo kurs naših života. Ako hoćemo u džehenem, da razmišljamo o džehenetu, da razmišljamo o džehenetskim blagodatima, da radimo za taj džehenet, da se trudimo za džene, da molimo Allah subhanahu wa ta'ala za džene. Ako hoćemo stvarno našoj porodici hajra, da im ostavimo neko nasljeđe, da im ostavimo Allah subhanahu wa ta'ala djelu, jer nema većeg nasljeđa od toga. Žaba nam kuće ako ih ostavimo, ako će im poslije toga biti kuće za džene. Žaba nam novac, ako im neće koristiti na sudjem danu ako im budemo ostavili bogobojaznost, ako im budemo ostavili Allahovu vjeru, ako im budemo ost, na ovo ostavili znanje koje će im koristiti, koje će im insa Allahu ta'ala uvesti u dženet, u dženet će vladorati, e onda je to prava sankcija. Onda je pravi miraz koji od nas trebaju da naslijede. A cijenje na braćo, naslijediti od nas ono što imamo. Ne mogu naslijediti ono što nemamo. imamo naslijedit će ako budemo dobri, ako budemo vjernici, naslijedit će insa Allahu Teala to od nas. Ako budemo pokvareni, ako budemo loši, ako budemo zlodari, ako budemo, to će naša djeca naslijedit. Osim kome se Allah Subhanu wa Teala smiluje. Kao što se danas mnogima smiluo, kao što se danas insa Allahu Teala ovdje svima nama smiluo, pa smo spoznali pravi put, pa smo krenuli pravim putem. Iako znači, često puta su bili svi protiv toga. A mi ne smijemo biti nemani, kao što su generacije bile nemane. Ne smijemo sebi priuštiti takav luksus da zapostavimo one koje najviše volimo na ovom medunjavku. A čini na brato, prvo i najvažnija stvar, ne bi se moramo voljeti našega gospodara Suhanem Otala, koji nam je podario djecu koji nam je podario porodicu, koji nam je poradario roditelje i tako dalje. Pa kad njega insa Allahu ta'ala budemo najviše voljeli, onda ćemo znati kako ćemo insa Allahu ta'ala vasikljavati i odgajati i čuvati naše porodice. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi stanje islama i muslimana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, da popravi stanje naših porodica, Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put. Da uputi na pravi put naše očeve, našu djecu, našu braću, naše sestre, naše majke, naše najbliže. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas obskrbi džennetom i dijelima koja vode u džennet. Da nas sačuva džehennema i dijela koja vode u džehennem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islami muslimanima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne mužahide na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učini da njegova riječ bude gornja, a riječ nevjerika gornja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da unisi kafire i musike, da unisi tagute arabske i, i drugih država. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimanima da uspostavi islamske države. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimanima mujahide na Allahom putu na svakom mjestu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da stavi nas i naše porodice, naše djece, djecu i sinove u safove mujahida. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam zadnja djela budu najbolja, da nam zadnje riječi budu la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari razgolitnost u osnovnim trenucima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama.